بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alloh subhanahu va taolo sayyidul ayyom va hajjul masarkin bo'lgan juma kunida qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilgan bo'lsin. Inson hayotida savobli amal qiladi, gunoh amal qiladi. Albatta savobli amallarini dunyoni o'zida beradigan samaralari bor, oxiratda ko'rsatadigan natijasi bor. Xuddi shunga o'xshagandek qilayotgan gunohlarimizni ham dunyoda siz bilan bizga ko'rsatadigan, beradigan samaralari bor. Hamda oqibatda uni bir natijasi, xulosasi bo'ladi. Bugun sizlar bilan inshaalloh qilgan gunohlarimiz bizga dunyoda qanday bir natija olib kelishi haqida bahs qilgan bo'lamiz. Birinchidan, inson gunoh qilar ekan, Alloh taologa osiy bo'ladi. Alloh taoloning g'azabiga uchraydi. Gunohni birinchi bo'lib bandaga olib keladigan musibati bu Alloh taoloning g'azabi va eng katta musibat ham shundan. Dunyodagi faqirlik, kasallik, xotirjamlik yo'qolishlar ham bor, lekin Allohning g'azabini oldida dunyodagi bu musibatlar hech narsa bo'lmay qoladi. Alloh taolo shunday deb marhamat qiladi. Astagfirullah. Kulu min tayyibati ma razaqnakum va la tatghaw fi fayahilla alaykum ghadabi faman yahlil alayhi ghadabi faqad hawa. sizlarni bahramand qilgan pok rizqlarimizdan yenglar va ularga shukr qilmaslik bilan haddan oshmanglarki, u holda ustingizga mening g'azabim tushar. Mening g'azabim kimning ustiga tushar ekan, u muhaqqaq halok bo'ladi. Allohning g'azabiga uchraganlar kimlar? Yahudlar. Allohning g'azabiga uchragan kimlar? Munofiqlar. Ular dunyoda ham, oxiratda ham halok bo'lishida shubha yo'q. Alloh taolo hadis hudusida shunday marhamat qiladi. Men Allohman. Mendan o'zga iloh yo'q. Agar menga itoat qilinsa, men rozi bo'laman. Agar menga osilik qilinsa, albatta g'azablanaman. Agar g'azablansam, la'natlayman. Agar la'natlasam, 7-farzandigacha chi yetadi. Ya'ni bir banda Alloh taoloning g'azabiga uchraydigan bo'lsa, Alloh uni la'natlaydi, Alloh u bandani la'natlagan bo'lsa, bu la'nat faqat o'ziga emas, 7-chi zurriyatigacha borib taqaladi. Shuning uchun gunoh qilishdan ehtiyot bo'laylikki, bu faqat o'zimizga emas, farzandlarimiz emas, nabiramiz hattoki ana shu 7 pushtimizgacha yetib borishiga xavfi bor. Ikkinchidan, gunoh qilgan odamni mu'minlar yomon ko'radi. Imom Shofiy aytadilar, sizlardan biringiz o'zi sezmagan holida mo'minlarning qalblari uni la'natlashidan ehtiyot bo'lsin. Ya'ni o'zingizlar bilmagan holda mo'minlarning qalbi sizlarni la'natlab qo'ymasin, ehtiyot bo'linglar dedi. mo'minlarni qalbi qanday la'natlaydi bizni? Biz bilmagan holda deb so'ralganda javob berib aytdilarki, u Allohga osiy bo'lgani sababli Alloh taolo mo'minlarning qalblariga unga bo'lgan karohiyatni solib qo'yadi. mo'minlarni qalbi karohiyatli ko'radi uni, la'natlaydi. Xuddi shuni aksi bo'lgan ma'noni ko'ramiz. Alloh taolo agar bir bandani yaxshi ko'rsa, Alloh Jibrilga aytadi: "Ey Jibril, men falonchini yaxshi ko'rdim. Siz ham yaxshi ko'ring." Jabroil alayhissalom yaxshi ko'radi. So'ngra Jibril aytadi: "Ey samo ahli, ey maloikalar, Alloh falon bandani yaxshi ko'rdi. Sizlar ham yaxshi ko'ringlar." ular ham yaxshi ko'radi. Samo ahli yer ahliga aytadi. Yerda kim yashasa, samo ahli ularga qarab, "Ey yer ahli, Alloh falon bandani yaxshi ko'rdi, sizlar ham yaxshi ko'ringlar" dedi. Yer yuzida yashayotgan mahluqotlarning qalblariga ana shu bandaga nisbatan mehr, muhabbat solinadi. Tanimaysiz kimligini. Bunday qaraysizda, istarasiz sig'akanmi deysiz. Haligi odam bilan bir gaplashgisi keladi. Haligi odam bilan bir ulfat bo'lgisi keladi. Endi aksincha, agar Alloh taolo bir bandani qilgan gunohlar tufayli yomon ko'rganidan keyin Jibrilga aytadi. "Ey Jibril, men falon bandani yomon ko'rdim. Siz ham yomon ko'ring" deydi. Jibril alayhisalom samo ahliga aytadi. "Ey samo ahli, Alloh falon bandani yomon ko'rdi, sizlar ham yomon ko'ringlar" deydi. Samo ahli yer ahliga aytadi. "Ey yer ahli, Alloh falon bandani yomon ko'rdi, sizlar ham yomon ko'ringlar" deydi. Qarabsizki tanimaysiz, bunday qaraysiz, yoqmaydi hali odam, qo'y deydi, yoqmayapti menga. Demak, gunoh qilgan bandani Allohning g'azabiga qolishligi hamda mu'minlarning karohiyatiga qolishligi bor. Uchinchidan, gunohkor banda gunohni ko'p qilgan kishiga yetadigan uchinchi narsa bu rizqidan mahrum bo'ladi. Inson boshiga tushib kelayotgan rizqini, barakotini qilgan gunoh tufayli yo'q qilib oladi. Endi gunoh qilsa rizqi bo'lmaydi desa, biram-biram kofirlar zo'r yashayapti deysiz. Rizqi yo'q bo'lib qolmaydi. Rizqining barakoti olib qo'yiladi. Kimdan? Gunoh qilgan bandadan. Imom Tabaroniydan keltiriladi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Albatta ruhul qudus menga shunday bildirdi. Nafs o'z rizqini to'liq olmagunicha va ajali yetmagunicha vafot etmaydi." Alloh taolodan taqvo qiling hamda rizqingizni chiroyli suratda talab qiling. Rizqni sekin kelishi sizlardan biringizni gunoh bilan rizqni shoshiltirishlikka sabab qilib yetarib qolmasin. Ya'ni rizqing tugamaguncha, ajaling kelmaguncha o'lmaysan. Shu rizqingni Alloh taolodan taqvo, ibodat qilib, duo qilib talab qil. Endi rizqing ozgina kechikib kelayotgan bo'lsa, rizqing kalta bo'lsa, qo'lingda ozgina yo'q bo'lib qoladigan bo'lsa, Men ko'paytirib olaman, zo'r yashashim kerak deb turib, gunoh ish qilib rizqini shoshiltirma. Falonchi pul olgan ekan, prosentga pul olgan ekan, bir marta оборот qilib turib, qaytarib beribdi, mana shu bilan zo'r bo'lib ketibdi. deb turib sen ham olasan suxurlikka pulni. Shu bilan xor bo'lishligini boshlanishi shu. Uyini sotasan, xonimoningni ayirlasan, ko'chada qolasan. Shuning uchun hadis xudusida aytilyaptiki, rizqing tugamay turib, ajaling kelmay turib o'lmaysan. Shu rizqini chiroyli Allohga qullik qilib turib so'ra. Endi ko'proq kelsin, tezroq kelsin, kattaroq kelsin deb turib haromga kirishib olmagin. Chunki rizqing yozmagan bo'lsa bu narsa kelmaydi. Biz qilgan gunoh tufayli keng mo'l oqib turgan rizqidan mahrum bo'lib qolganlar haqida ozgina so'z yuritamiz. Hammamizga ma'lum bo'lgan Qalam surasida bog' egalarining qissasi keladi. Xulosasi, bir solih kishini katta bog'i bo'ladi. Hali bog' meva-chevasi, mevasi nihoyatda bir barakotli serob. Har yili meva pishgan paytda bu mevani bog'ni mevalardan kambag'allarning haqqini beradi. Bu solih kishi vafot qilganidan keyin bog' ana shu o'zining noqobil farzandlariga qoladi. Bolalarning qo'liga qolganida ular aytishdiki, otamiz bu bog'ni mevalarini kambag'allarga berib bekardan isrof qilardi. Biz bermaymiz deyishdi. Hali bermagani yo'q. Bermaslikni niyat qildi. Hali qilmadi-ku deysiz-ku. Niyat qilishdi. Ertalab saharda borib mevani uzib olaylik, kambag'allar eshitib qolib, haqqini salab talab qilib kelmasin deb pichir-pichir qilib ertalab turib borishdi. Ular borguncha tunda bir olov kelib, bog'ni bir aylanib, bog'ni kuydirib tashlagan edi. Ertalab borishdi, bog'ni yo'qligini ko'rib adashib qolibdi shekilli. Biz boshqa joyga kelib qolibdi shekilli deyishuvdi Yorishganda kun qarasa bog'lar kuyib-kul bo'libdi Otalari Allohga itoat qilib, bog'dan foydalanayotgandi, barakot bor edi. Farzandlar gunoh qilishuvdi, naqqina bog'dan mahrum bo'lib qolishdi. Demak, inson qilgan gunoh tufayli rizqidan, rizqini barakotidan mahrum bo'lib qolishi bor. Alloh taolo Kahf surasida ana shunday bog' egalaridan biri qilgan gunohi tufayli rizqidan mahrum bo'lib qolgani haqida xabar beradi. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وخففناهما وحففناهما بنحر وجعلنا بينهما زرعا Bu yerda ikkinchi bog' egasi bog'dan mahrum bo'lyapti. Ey Muhammad, kofirlarga ikki kishi haqidagi masalani keltiring. Ulardan biri uchun ikki uzumzor bog' qilib, u ikkisini xurmozor bilan o'ragan va o'rtalarini ekinzor qilgan edik. Ya'ni ikkita bog' uzumzor atrofini xurmolar bilan o'rab qo'yganmiz. Har ikki bog' hosillari bekamni ko'z berar. Biz ularning o'rtasidan bir anhor o'tkazgan edik. Ya'ni egizak bog' daryoda bu tomonida uzumzor atrofida xurmolari bilan, bu tomonida ham uzumzor xurmolari bilan. ekin tikinlari bilan. Mana shunday keng rizq bergan Alloh. Yana uning e, o'sha kishining moli davlati ham bor edi. Bas u birodariga maqtanib, mening moli dunyoyim senikidan ko'proq va odamlarim kuchliroq, quvvatliroq dedi. Va kofirlik bilan o'ziga zulm qilgan holda bog'iga kirar ekan aytdi. Bu bog' mening moli davlatim. Hech qachon yo'q bo'lmaydi. va qiyomat ham qoyim bo'lmaydi deb o'ylayman. Qasamki, agar Parvardigorimga qaytarilsam, bundan ham yaxshiroq oqibat baxtni topaman. Ana shu yer turgan mevasini, mevasini, bog'ini bir og'iz so'zi bilan o'zidan ketishligiga sabab bo'lib qoldi. Qiyomat bo'lmaydi deb o'ylayman, kofir bo'ldi. Agar bo'lsa ham ollohni oldiga boradigan bo'lsam, bundan ham yaxshiroq oqibatni topaman dedi. Birodar unga xitob qilib dedi: "Sen o'zingni asli nasling bo'lmish odamni tuproqdan, so'ng nutfa bir tomchi suvdan yaratib, so'ngra uni inson qilib rostlagan zot Allohga kofir bo'ldingmi? Men esa u Alloh parvardigorimdir deyman va parvardigorimga hech kimni sherik qilmayman." Sen bog'inga kirgan paytingda Alloh xohlagan narsagina bo'lur. Bor kuch-quvvat yolg'iz Alloh bilandir desang edi, Agar sen meni moli davlat va bola chaqa jihatdan o'zingdan kamroq deb bilsang, shoyatki Parvardigorim menga seni bog'ingdan yaxshiroq bir bog' ato etar. Sening bog'ingga esa osmondan chaqmoqlar yuborur. Bas u sip-silliq yerga aylanib qolar. yoki uning suvi yerga singib ketib, sen uni istab ham topa olmay qolursan. Dar haqiqat uning meva bog'i halok qilindi. O'zi esa xuvlab qolgan ishkomlarni ko'rib, va ularga sarflangan narsalarni o'ylab, chapak chalganicha, afsus nadomat chekanicha, qani edi endi men ham Parvardigorimga hech kimni sherik qilmaganimda deb qoldi. Berganida Allohga hamd o'rniga qiyomat yo'q deb o'ylayman deb osiy bo'ldi. Gunohkor bo'ldi, naqqina bog'idan ajrab qoldi. Shuningdek, uning uchun Allohdan o'zga na biron yordam beradigan jamoat bo'ldi va na o'ziga o'zi yordam beruvchi bo'ldi. Demak, inson o'zi qilayotgan gunoh tufayli boshiga kelayotgan rizqidan, boshiga kelayotgan rizqining barakotidan mahrum bo'lib qolishligi bor. Gunohni kamroq qilaylik. Gunohni kamroq qilaylik, ozroq mehnat ham Alloh taolo yetkazaverar ekan. Chunki asosiy ko'chada yurib qilayotgan ishimiz rizq topishmi o'zi? Ko'chaga chiqishdan maqsad rizq topishmi? Rizq topishlik bo'lsa gunohni kamroq qilaylik. O'zimizga rahmimiz kelsin. Gunoh siz bilan bizni ilmdan mahrum qiladi. Muonasani o'qidingmi? Yo'q, kallamga kirmayapti. Muonasa esimdan chiqib qoldi. Mana shu bilib qo'yaylik, biz siz bilan bizni qilgan gunohlarimiz sababli kallamizda turmaydi yoki kallamizga kirmaydi. Biz aytamiz, yosh bola to'rma to'qib yotlab oladi. Kattalar aytamiz, endi biz kallamiz ko'p narsalar bilan to'lib qoldi-da, o'shuning uchun yo'q. O'sha yosh katta bo'lganda ham zo'r o'qiyotganlar bor. Biz nimaga katta bo'lib kallamiz olmay qo'ydi? O'z o'zidan javob chiqyaptiki, gunohni ko'p qiladigan bo'lib qoldik. Kichkina go'dak bolaga ko'z zinosi yozilmaydi. Kichkina bolaga umuman gunoh yozilmaydi. Gunoh qilmaydi, toza mana kallasi, qalbi kallasi toza. Shuning uchun ikki marta o'xshatlab olaveradi. Endi o'sha zo'r zehnli bolani 30 ga kirgandan keyin ko'chaga qo'yib yuborib katta qilganingizdan keyin yodlattirib ko'ringchi. Men ham maktabda qanaqa o'qirdim? Men ham shu maktabga ketishni yodlab qo'yardim. inson gunohi tufayli ilmdan mahrum bo'ladi. Imom Shofiyaga Imom Moliy aytadiki, Alloh sizning yuzingizni ilm bilan munavvar qilibdi. Bu nurni ma'siyat sababli so'ndirib qo'ymang dedi. Imom Moli Imom Shofiyaga Alloh sizni ilmingiz yuzingizni ilm bilan munavvar qilibdi, ilm beribdi. Endi gunoh qilib shu nurdan mahrum bo'lib qolmang dedi. Qaranglarda, yoshligida 10 pora, 20 pora, 30 pora Qur'onni yodlab qo'yib turib bolalar. Keyin dunyo tijoratiga kirib ketib turib, bir ikki yil yurgandan keyin o'sha Qur'ondan kallasida qancha narsa qolyapti? Agar ukalar Qur'on o'qiyotgan bo'lsak, diniy bilimlar olayotgan bo'lsak, kallamizda qolmayotgan bo'lsa, chiqib ketayotgan bo'lsa, bu siz bilan biz qilayotgan gunohlarimiz sababli ilm turmaydi bizda. Demak, xulosa gunoh insonni ichidagi ilmni haydab chiqaradi tashqariga. 5 Bizi qilgan gunohlarimiz boshimizga musibatlarni, balolarni olib keladi. Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhga shunday dedilar. Balo faqatgina gunoh sababli tushadi. Balolarni faqatgina tavba qaytaradi. Musulmon odamda oyog'i qayrilib ketishligi, bitta oyog'iga tikanni kirishligi bejiz bo'lmaydi. qilgan gunohlarimizga Alloh taolaning bergan mukofoti. Bu Alloh yaxshi ko'rgan bandalariga qilgan gunohiga o'rnida jazo beradi. Oxiratga qolmasin deydi. Bizning boshimizga nima kun kelsa, o'zimizni qilayotgan gunohlarimiz sabab. Qarang, gunoh qancha narsa olib kelyapti bizga. Payg'ambarlar tarixiga murojaat qilamiz. Yunus alayhisolamni Alloh taolo Naynavo ahliga payg'ambar qilib yubordi. 100 mingdan oshiqroq xalq. Ularni da'vat qildi, ular osiy bo'ldi. Qavmingizga dedi Alloh taolo oyoqlantiring dedi. 3 kundan keyin balo keladi agar iymon keltirishmasa. Yunus alayhisalom omonatni yetkizdi. Qavm masxara qildi. Shunda Yunus alayhisalom payg'ambar bo'lishiga qaramasdan qavmini Allohning ruxsatisiz tashab chiqib ketdi. Gunoh qildi, baliq yutib tashadi. Endi Baloda xonada suvga tushib ketdi. Qavmga Yunus alayhisalom aytgan 3-chi kun keldi. Ustlariga qop-qora bulut ichida balosi bilan, chaqmoqlari bilan qavmni ustiga kelib to'xtadi. Balo keldi. Yunus payg'ambar yo'q alayhisalom. Qavm Allohga duo iltijo qilishdi. Duo iltijo qilishdi, Alloh taolo bu baloni ular ustidan qaytardi. Inson qilgan gunoh tufayli balo keldi, baloni duo qaytardi. Yunus alayhisalom ham Alloh taolaga duo qildi, da'vati qonidan chiqdi. Demak, boshimizga kelayotgan balolar qilgan gunohlarimiz tufayli bo'ladi. Alloh taolay aytadi: "Qani endi biz halok qilgan qishloqlar ichida biron qishloq ahli o'z payg'ambari aytgan azobni sezgan vaqtlarida iymon keltirsalar edi. Albatta iymonlari foyda qilgan, ya'ni halok bo'lmagan bo'lar edilar. Faqat Yunus qavmigina shunday qildi. Hech qaysi qavm balo kelib halok bo'lgan qavm balo kelganda qilgan tavbasini Alloh qabul qilmagan. Faqat Yunus alayhisolamning qavmining ustiga balo keldi, tavba qildi, qabul qildi. Faqat Yunus qavmigina shunday qildi. Iymon keltirishgach, ulardan hayoti dunyodagi rasvolik azobini ketkazdik va ularni ma'lum bir vaqtgacha, ya'ni o'z ajallari bilan vafot etgunlaricha foydalantirdik. Xulosa, gunoh ustimizga balo musibatlarni olib keladi. Oltinchidan, gunoh biz ustimizga nima olib keladi? Vahshat Alloh taolodan uzoq bo'lishlikdir. Bir banda gunoh qilsa, qalbiga bitta dog' tushadi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tavba qilsa hali gunoh o'chirilib ketadi. Gunoh qilmaydigan odam yo'q. Tavba qilmaydigan odamlar bor. Yana bitta banda gunoh qiladi, tavba qilmaydi, bitta dog' tushdi. Yana gunoh qiladi, tavba qilmaydi, gunoh tushdi, dog' tushadi, tushadida qop-qora bo'lib qoladi bu qalb. Yaxshi so'z ham kirmaydi, yomon so'z ham kirmaydi. Alloh o'zini bandalarini maqtab nima deydi? Faqat Alloh nomi zikr qilganida qalblarga qo'rqin tushadigan, uning oyatlari tilovat qilinganida iymonlari ziyoda bo'ladigan va parvardigorlarigagina suyanadigan kishilar haqiqiy mu'minlardir. Endi qalbi qorayib ketgan kishi Allohning so'zini aytsang ham, jannatni, dozoqni gapirsang ham, eslatma bersang ham foyda qilmaydi. Chunki uni qalbi qotib qorayib ketgan. Demak, keyingi musibati gunohni Alloh taolaga yaqin bo'lishini yo'lini topolmaydi. 7-da. Inson gunoh qilar ekan, odamlarning ichida o'zini oila a'zolarining ichida yashashiga qaramasdan o'zini yolg'iz his qiladi. Hukamolardan biri shunday bir so'zni aytadi. nihoyatda bir ajib so'z. Men deydi, qilgan gunohimni ta'sirini deydi. Qilgan gunohimni ta'sirini xotinimda, farzandlarimda va men oldigan ulovimda ko'raman deydi. Gunoh qilsam xotinim quloq solmay qo'yadi, bolam qo'pol muomala qilishni boshlaydi, markabim buzilaveradi deydi. Hada mashinamiz buzilaverganigacha ustaxonaga yurib, zapchastdan aytib topib olmasdan o'zimizga <laughs> bir qarab qo'yaylik-da. Bu olimning so'zi nihoyatda bir e'tiborli so'z. Gunohni ko'p qilsam, xotinim gapga kirmaydi, bolam xo'rtinglab beradi, ulovi nima qiladi? Hunar qilaveradi deydi. Gunoh qilmaydigan odam yo'q. faqat tavba qilmaydigan odamlar bor oramizda. Gunoh qilib tavba qilgan odam gunoh qilmagandek bo'ladi. Agar nima qilsa, tavba tazaru qilsa. Shuning uchun hayotda xotirjam bo'lishligi, hayotni shirin bo'lishligi gunoh qilmasligimizga bog'liq. Biz hayotimizni farovon bo'lishligi faqat pulga taqiyadigan bo'lib qolganmiz u. O'sha dunyosi ko'p odamlar ham ja zo'r yashab olmaydi. agar gunoh ko'p bo'lsa va aksincha gunohni ozroq qilib istig'forni ko'paytiradigan odam faqir bo'lsa ham zo'r yashaydi sahobalarni ko'pchiligi kambag'al bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam faqir bo'lganlar hayotimizni shirin bo'lishini xohlaymizmi gunohni kamroq qilaylik sakkizinchidan gunoh insonni yuziga hamda qalbiga qaroligini olib keladi ibn abbos roziyallohu anhu aytadi Gunoh sabablik yuzda qarolik, qalbda zulmat, odamlarning qalblarida kalohiyat, jasadda zaiflik va rizqda tanglik bor. Gunoh sabablik. Toat sabablik esa yuzda yorug'lik, qalbda nur, odamlar qalbida muhabbat, jasadda quvvat va rizqda kenglik bor. Kasal bo'laverar ekan odam bir qator gunohlarni qarab ko'rsin. Yuzi qaro bo'layotgan, qalbi qaro bo'layotgan insonlar mana Tishimga sirmas endi. Hammamiz shu zamonda yashayapmiz. Fohishani ko'rganmisizlar? Yuzida rangni ko'rganmisizlar? Siz bilmaysiz uni fohishaligini. Yuziga shunday qarasda, rangi g'alatida deysiz. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu davrida bir kishi kirib keldi majlisga. Ikkinchisi keldi, uchinchisi, to'rtta, beshta odam o'tirgandan keyin Usmon ibn Affon aytayaptiki, hozir majlisimizga ko'zida bir zino asorati bilan bir odam kirib kelib o'tirdi dedi. Ya amiral mu'minin payg'ambardan keyin vahiy kelyaptimi dedi. Qayoqdan bildingiz dedi mu'minning farosati dedi. E'tibor beringlar-da. Aroqxo'r odamni yuzda qanaqa rang bo'ladi? Gunohni tinmasdan qilayotgan odamlar yuziga qaranglar-da, alomatlari bor. Gunoh inson yuziga qarolik, qalbiga zulmat olib keladi, rizqiga tanglik olib keladi, Masalan, aytinglarchi, shu aroq ichishlik nohota urf bo'lgan xalqlarning ichida ham tinmay aroq ichadigan odamni kim yaxshi ko'radi? U mu'minlar orasida emas. Shu aroq oddiy narsa bo'lgan odamlar ichida. O'sha fohshabozlik bilan shug'ullangan odamni kim yaxshi ko'radi? Gunoh inson yuziga shunday qarolikni olib keladi. Shuncha dalil aytilindi. Kifoya qilar gunoh qilmaslikka. E kifoya qilmaydimi? 9-dan toatdan mahrum bo'ladi. Gunohni ko'p qilgan odam to'g'ri ibodat qila olmaydi. Masalan, ertaman bomdodda jamoatda o'qiyman dedi. Tong otadi, himmati pasayib ketadi. Ertaga Xudo xolasa roza tutaman, dushanba, payshanba deydi. Ertaman bo'ladi. Ertaga falonchi xolamiz ziyorat qilaman dedi. O'sha kun kelgan paytda nima qiladi? Keyin juma ziyorat dedi. Alloh taolo bir bandani qilgan amalini qabul qilganini faqat o'zi biladi. Lekin ulamolar aytadi, ba'zi bir alomatlari bor, shu qilgan amalini qabul qilganligini bilish mumkin shu alomatlaridan. Shulardan bittasi bugun 10 marta subhanalloh deyishga qodir bo'lgan bo'lsa, ertasi kuni 20 martaga qodir bo'ladi. Mojuma 10 so'm tashlagan bo'lsa masjid etagiga, keyingi juma 20 so'm tashlaydi. Ya'ni bugungi qilgan ishingizdan ertaga qilayotgan ishingiz ko'payotgan bo'lsa, savobli amallaringiz kuchayayotgan bo'lsa, demak amalingiz qabul bo'lyapti. Endi biz-chi? Ettadan boshlayman, bo'ldi. Ettadan xulosa bir paradan o'qiyman, 30 kunda Qur'onni Qur'onni boshlab yetkazmaganlar bormi oramizda bu Ramazonda? Albatta bor. Himmat zo'r bo'ladi. Mana shu kunda bir paradan o'qisam, qanday o'qiyaman? 20 minut o'tira olmayman, o'tiraman deydi. 3 kun, 5 kun har kim o'zini masiyga qarab to'xtatib qo'yaveradi. Demak, gunoh qilishlik insonni toat ibodatdan mahrum qiladi. 10-dan doimiy suratda kishini gunoh qilishlikka tortib turadi. Bitta yolg'on gapiradi. Gunoh. Endi bu gunoh yana bitta gunoh tortadi. U yolg'onni yopish uchun üçte günah yap, gap, yapıradı. gapiradi. Alloh bergan kuniga rozi emas. O'zi gunoh rozi bo'lmaganligidan zo'r yashab ketaman deb turib protsentga pul oladi, ikkinchi gunoh. Protsentga pul olgandan keyin davomini bilasizlar. Gunoh qilayotgan odam bitta gunohi ikkinchi gunohini tortib turadi. Bitta olib qo'ying deydi, ko'ngil uchun deydi. Hali majlisga kirsa bitta olib qo'ying deydi. Bitta olib qo'yadi. Ha, jub bo'lsin deydi. Ikkita olib qo'yadi. Shu bilan nima bo'ldi? ketdi. O'zi asli o'sha majlisiga kirmaslik kerak edi. Araq borligini ko'rgan degan shart turib chiqib ketish kerak edi. Allohdan qo'rqqan odam. O'tirdimi? Bitta gunohida endi ulanaveradi. Demak, gunoh qilishlik keyin yana gunohni ko'payishiga sabab bo'ladi ishlar 11-dan Alloh taoloning nazdida past bo'ladi. Mo'min odam aziz Alloh uchun. Qachonki gunoh qilar ekan Alloh taolo nazdida past bo'ladi. Agar biz gunoh qilmasdan, agar gunoh qilib bo'lsak ham istig'for etib kechirim so'rasak, Alloh bizni aziz qilsa, bizni balo oqibatlardan, musibatlardan albatta chiqaradi. Biz istig'for etsak, Alloh gunohimizni kechiradi, duolarimizni ijobat qiladi. Boshimizdagi tashvishli kunlarni albatta Alloh taolo ko'taradi. Faqat gunohni kamroq qilaylik. 12-dan insonning qalbida xorlik bo'ladi. Subhanalloh, eng chiroyli kiyimni kiyib, eng qimmat mashinani minib, odamlarni haybatlantiradi-yu, lekin xor. Chunki gunohni tinmasdan qilayotgan odamning qalbida qilayotgan gunohini xorligi doim turadi. Biladi odamlarga zulm qilib pul topayotganligini. Biladi odamlar qarg'ayotganligini. Biladi bir kun javob berishni kerakligini. Jahannamga ravona bo'lishini biladida, zo'r ko'rinishi hayotda yashab turib, ko'rinishi zo'r bo'lgan hayotda yashaydi-yu, lekin xorligi qalbida bo'ladi ularda. Gunoh qilgan odamning qalbida doim xorlik bo'ladi. 13-dan insonning aqli doim kamayib, pasayib turadi. Ulamolardan biri aytadi, kim Allohga osiy bo'lsa, uning aqlidan bir qismi uchadi, qiyomatgacha qaytib kelmaydi. Imom Shofiy qissasini aytganmiz. Imom Shofiy shunaqa zehni zo'r o'tkir bo'lgan. Hozir aytib turadi, 100 ilm bilan munavvar qilib, gunoh qilmaydi, deyapti Imom Malik. Imom Shofiy bir marta o'qiyotlar ekan. Bir marta o'qib yotlar ekan. Hattoki qo'lini mobetga qo'yib turib, mobiyatda o'qib olib, endi buni to'sib ochar ekan. Chunki orada bitta so'zni bu yoqqa o'tkazib qolsa miyasiga yozilib qolar ekan, xuddi qog'oz bilan yozgandaqa. Shunaqa zehni zo'r bo'lgan. Bir kun ustozini oldiga keladi, bir marta o'qisa yodlanmayapti. Ikki marta, uch marta o'qib turib yodladi. Ustozga qarab turib, "Ustoz, menga nima bo'ldi?" desa, "Hozir kelyapti, nima ish qildingiz?" dedi. Uydan chiqib ustozini oldiga kelguchi bo'lgan yo'lda bir o'ylansa, bir ayol kishini tovoni ochilib qolgan ekan. U davrda ayollar hammasi avratini to'sib yurgan. Tovoniga ko'zi tushib qolganiga kallasini 50 foiz ishlamay qolyapti. Endi bizga ollohni rahmati bo'lsin. Allohning rahmi kelsin, uylarni topib boryapsizlar ham. Gunoh insonning aqlini qisqarishiga, aqlni pasayishiga sabab bo'ladi. Gunohni ko'p qilar ekanmiz, aqlimiz pasayaveradi. Aqlimiz pasayaveradi, aqlimiz pasayaveradi. Gunoh shumlik hamda musibat olib keladi. Alloh taolo shunday Qur'onda marhamat qiladi. Zohiral fasadu fil barri val bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Odamlarning o'zlari qilgan qilmishlari sababli quruqlikda ham, dengizda ham turli ofat balolar yuz berdi. Insonni qo'li tufayli quruqlikda ham, dengizda ham fasod tarqaydi. Ekologiya buzilayotgan bo'lsa, baraka ketayotgan bo'lsa, dehqonchilik bo'lmayotgan bo'lsa, hayvonlarga kasal tegib o'layotgan bo'lsa, Alloh taolo aytayapti, o'zingizlarning qo'lingizlar sababli bo'ladi. Gunoh sababli bo'ladi. bu balo va ofatlar odamlar qilayotgan gunoh ma'siyatlardan qaytishlari uchun ularga qilgan ayrim gunohlarining jazosini toptirib qo'yish uchundir. Qilgan gunohingizga jazo keldimi? Qayting deyapti. Qaytsangiz Alloh taolo avf qiladi, kechiradi. Gunoh insonni tili xiyonat qilishligiga sabab bo'lib qoladi. Tili qana qilib xiyonat qiladi? inson mana shu tilini ikki og'iz so'zni aytib qo'yishligiga juda zor bo'lib turgan paytda til xiyonat qilib qo'yadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kimni ketar soatida oxirgi tilidan chiqqan so'zi la ilaha illalloh Muhammad rasululloh bo'lsa, albatta jannatga kiradi degan Rasululloh. Bu til qurib ketgan umr bo'yi gapirdi tinmasdan. Umr bo'yi pand bermadi. Umr bo'yi ishlab berdi yolg'onlarni gapirishlikka, yolg'on qasamlarga, g'iybatga, hazilga, shikoyatga. Endi ikki og'iz so'zda aytishlikka haqiqatan muhtoj bo'lib turgan paytida, o'lim soati yetgan paytda shahodat kalimasini ayting deyilsa, ayta olmayman deydi. Bilmaysizmi desa, bilaman, lekin ayta olmayman deydi. Alloh taolo ketar soatimizda shahodat kalimasini baralla hammamizga nasib qilsin. innamal a'mol bil xavotim degan Rasululloh. Amallar xotimasiga qarab o'lchanadi. Nimani ustida vafot qilsa, shuni ustida tiriladi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. 15 ta gunohni sanadik. Allohning g'azabi, gunoh tufayli mu'minlar yomon ko'rishligi, rizqdan mahrum bo'lish, ilmdan mahrum bo'lish, balolar yog'ilishligi, Allohdan uzoq bo'lish, yolg'iz qolish, qalbi yuzidagi qoralik, toatdan mahrum bo'lish, gunohga doim tortilib turish, Allohning nazdida past bo'lish, aqlni pasayishi, qalbdagi qoralik, gunoh natijasi, shumlik hamda tilning xiyonati. Gunoh mana shunday musibatlarni boshimizga olib keladi. Nima uchun tili aylanmay qoldi bu odamni Chunki gunohkor. Amallarimiz sahifasini tavba bilan tozalaylik. Uni istig'for bilan to'g'rilaylik. Oppoq holatga keltiraylik. Qiyomat kunida amallarimiz bilan quvonaylik. Agar siz bilan biz aqlni rohatini, qalb kengligini, nafs xotirjamligini, jasad quvvatini, badan sog'ligini xohlasak gunohdan ehtiyot bo'laylik. Agar yaxshi yashash xohlasak gunohdan ehtiyot bo'laylik. Ofat, kasal, iztiroblardan omon bo'lishni xohlasak istig'forda doim bo'laylik. Alloh subhanahu va taolo istig'for aytadigan bandalardan qilgan bo'lsin. Duolarimizni ijobat qilsin, amallarimizni qabul qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.